irratian inoiz egin den elkarrizketarik gardenena izango da gaurkoa. Beintzat horretan saiatuko gara Izaki Gardenak taldeari buruz hitz egingo baitugu. Itxasargiak diskoari buruz hain zuzen ere eta gardentasun horren atzean Jon Basaguren dugu. Egun on Jon. Egun on bai. Bueno, Izaki Gardenak zure bakarkako abestiei forma emateko proiektua. Bai, bai, hori da, hain ere. Eh, hasi nintzen bakarka bueno, etxean eta goxo-goxo kantu batzuk eh, prestatzen eta zuzeneko batzuk emano eh, akustikarekin eta eta, ba, bueno, e, buruan grabatu behar nitu dela eta grabatzerak orduan ba, lagunei esan eta eta azkerean bat aldea osatu dugu, zeki gardenak. Mm. Aurkezpenian esan zenun barka, bakarka emandako kontzertu batzuk utzitako sentsazio honetatik abiatu zinela baitare. Mm -hmm, bai, Bai, e, ba, nongoa, ba, bueno, ezakita, garrantzia emateko, eta beste modu batzuetan kantateko, ze, ze ba, bueno, akatu taldean e, ibili naiz, metal estiloko musika jorratzen, eta, eta bueno, nahi nuen e, beste modu batzuetan ere kantatu, eta ba, horrexe bat nintzen, eta oso gustora gustatzen zitzaidan, edo gustatu zitzaidan, eta, eta hortik aurrera, ba, ba, erabaki nuen e, grabatzea, eta, eta taldea iaia ia nahi gabe sortu. E, nahi gabe azkenean prozesu bat, ez? Akatutik e, izaki gardenakera pasatzea? Bai, baina, bueno, <laughs> ez dakit, e, azkenean musika pila entzuten dut eta entzuten dugu, akatu ere, oza, nahi bakarra, <laughs> e, ba, ez dakit, panteraren disko baten ondoren ba, Beatlesen diskoa jartzen duena. Osea, e, musika asko entzuten dugu, eta eta katu zen, ba, pixkate gaztetatik, eta ba, bertako zazpioi ba, batzen gintuena zen musika hori, metal musika, eta horretik egiten genuen. Baina, baina bai, e, eta bakarka hasita kantuak komposatzen eta ba, beste estilo batekoak atera zitzaizkidan, eta eta hoxe, hortik jodut e, nolako soinua duela esango zenuke diskoak, itxasargiak diskonek? Uh mhm. eh, -huh. bueno, di, erruan dia du e, Iñaki Jarenak e, diskoa grabatu eta ekoitzi duenak Ze, bueno, bera oso fana da country musikan edo amerikana beritzen e, estilo horretan eta estatu batuetako egualdeko musika horroar Eta, eta, bueno, nik ere horti jo nahi nuen, e, berari bidali nizkion abestiak e, eh, gitarra eta hotxa bakarrik e, grabatuta, e, izugarri gustatu zitzaizkion, eta, eta bueno, ba, bion artean eta gezu taldekideekin, ba, joan gara ba, besti horiei forma ematen, eta beste instrumentu batzuk sartzen, eta soinu aldetik berak e, lortu du, ba, nire ustez, ba, sonatzea ba, oso organiko, eta eta, bueno, balortzea gauza batzuk, e, igual baduzu musika hori berak bezain beste entzun edo berak beste landu ba ba lortu.: litzateken alortu. Mhm. Akatu taldea aipatu dugu eta bueno, pena ere emango dizu zelaister akatzera mm Bai, bai, bueno. Eh, ez dakit pena den edo Bueno, azkenean eh, erabakia den hartu genuen, udan hartu genuen eh, erabakia, ba, ustea dena, jotzeari ustea dena, e, urte asko izan dira, eta, eta bueno, e, guztiok aldatu dugu bikotez eta gauza pixalak aldatu ditugu, eta mantentzen genuen gauza bakarra, edo bizitokiz eta bar, eta bar, eta mantentzen genuen gauza bakarra mesortzi urtetatik zen, zen gure taldea, <laughs> <laughs> etxe, etxe normalena ere. Eta, eta bueno, ez e, bazkenean e, oso leku desberdinetan bizitzen, e, eta bueno, gogoak eta eta ba, funtzionatzeko moduak eta ba, ba, bueno, oso desberdin genituen e, bakoitzak eta eta ikusi genuen ba, ezin jarraitu e, behar bezala ezin genuela jarraitu eta erabaki genuen ustea eta eta hori behia zena kostatu zaigun e, kontzertu bat e, denok batera eta despedidakoa lotzea izango da e, ba, e, e, Eh, bederatzean, mhm. eta, eta hor hortxe ingo du despedida, eta espero dut e, malkoei eustea, eta, <laughs> eta, eta metal musikak behar duen bezala gogor irautea ez gainean, mhm. emozionatu gabe. <laughs> e, ak, akatu taldean hasi Jon Basaguren hortatik zerbait gehatzen da, izaki gardenaken? Ba, pila bat. <laughs> bueno, bai, bai, azkenean akatu taldean ere beti izan nahi melodietara gien joduena edo. Uh eh, -huh. bueno, hasi nintzen materia jotzen, akatu, nama, zazpi edo. Eta, eta mm, hasi nintzen komposatzen hau eta azkenean, ba, erabaki genuen iker, horrein izaki gardenetako bateria dena. E, sartzea eh, taldean bateria jotzen, nik baina asko zobeto jotzen zuen, eta ni pasatu nintzen hau eta beti ere, ba, bueno, melodiak egiten, eta Eta, bueno, hori mantentzen dut, melodiak e, egitea izugarri gustatzen zait, behar dut, <laughs> nahi gabe ere, edo, inori erakutsiko ez banizke ere egin beharko nituzke. Eta, eta hori, gelitzen dena da, ba, kantatzeko gogoa duen mutil bat, beste influentzia batzuekin, beste estilo batean, beste esperientzia batekin, baina, baina kantatzeko gogoa akor dirau. Mhm. Lehen geldi alditxa egingo dugu elkarrezketa honetan, eta sagarroia abesti entzungo dugu. bestia eta bueno, mhm. aldaketa hortatik e, abiatu gara ez, akatu taldetik izaki gardenetara, bai. zuk, esan, da, demokraziatik diktadurara pasazarela lan egiteko moduan. <laughs> Bai, bai, bai, bai, e, gaztean, nuela hori, <laughs> eta gero jarri zuten titular bezala. E, bai, baina egia da, azken zinean, ze, ez da diktadura inbeste, baina e, beraiek e, oso eroso hartu dute papera mm, e, errixe papera edo, <laughs> ez, dute, poskatu ere egiten, zan edut e, e, erabakiren bat hartu behar denean gardenaken barruan niri begira jartzen dira eta nik erabaki behar dut. Orduan, ba bueno, ez dakit, <laughs> ez dakit nola, nola zehatu, baina, baina bai, zainorke nik hartu behar dut, erabakiak, ezkenean ni sortutako zerbait da, eta beraiek e, oso gustora daude e, normalan gainera aportazio musikalak dizugarriak dira eta eta inelako arazori gabe dira. Eta, eta bai, ba, bazkenean bada pixkatu horretatik, eta katu guztiz kontrakoa da, den erako eh, denen oniritzia behar da, eta denen artean e, hartzen ditugu erabakiak. Izaki gardenak osatzeko, elkartu zen ituen Joseba Balestena, Libe García de Cortázar, Rene Leza eta Iker Fernández. Beraz, bai. eh, estatu kolpea emateko inolako arazorik ez dizute jarri. <laughs> ez, ez, ez, ez. Eh, azira, aziratik eh, gogotxu zeden eta eta laguntzeko prest, abestiak ere gustatu zitzaizkien eta eta seginen lantzen eta bere ala etorri ziren ba hori, e, grabatzeko gogoz, Iñaki jaren grabatzeko ere gogoz zeuden, eta eta oso erraza izan da, beraien aldetik erraztasunak izan dira denak, zio sekulako musikariak dira, eta, eta bueno, izugarre da, niretzako izugarre da, nire abesti horietatik e, egitea lortu dutena edo abesti horiek horiek hartu zen jarritzat zer lortu dugun ba, niretzako izugarria da. Uh -huh. E, zer kontatu nahi duzu hitzen eta musikaren bidez, Jon? Uff, eh, <laughs> zer kontatu nahi duan, azkenean, E, nahi nahi eh, kantu bat egiten azten nahi zenean eh, musikatik azten nahi eta melodiak ere e, ba bueno nola baiteko bokalekin eta ez dakit, ez, du, ez diot itza jartzen lehenengo melodiak dira horretik izate dut beti ba, hori, eta musikan e, oinarritzen nahi zela Eta gero horri hitzak jartzerak orduan, ba ez dakit, e, denetik, edo zen e, pixkaten musikak nora eramaten zaituen, ba, ba doakion gai bat edo hartu eta edo irudi batzuk, zer oso izoharri gustatzen zait irudiak erabiltzea, eta eta horrek nola iradoki dezakeen entzulearen gan, edo, bueno, ba, ez dakit pixkat poetikoa, igual, <laughs> inolaz ere naiz poeta, eta ez dut, ez dut horrelako maiarik, baina, Baina bai, ba, badira letra batzuk ba, ba pixkatu hortu ikutzen dutenak. Aipatu ditugu, berriz ere atzera gultatuko nahi dino, e, eh, mhm. akatu taldea, izaki bai. gardenak, zu bakargako emanaldietan izaki gardena bezala e, singularrean aurkezten zara. Ba, entzun dugu, sagarroia naiz, esaten duzula abestietan, e, aizu jon, pertsonalitate multiplia zer da, gaixotasuna edo privilegia? <laughs> Eh, Gaixotasuna. <laughs> Gaixotasuna edo, bueno, e, gero jendeak e, ez dakit, uste dut eskratzen duela, ez? E, pertsona berak e, gauza desberdinak egitea eta, eta era desberdinetan eta hori guztia, baina, baina norberaren zat, <laughs> nire eta dintzat askotan, ba hori, batzutan behar izaten da denbora bat eh, gelditzeko eta eta lasai egoteko ze hainbeste proiektutan eta hainbeste gauza desberdin egiten ere ba, <laughs> ba irotze puntura iristen gara eta ba, bueno, momentu ez, ez dute geratzeko asmorik gogoa bat bai, baina asmoa ez eta eta hori jen jarraitzen dute abestiak egiten eta eta disko luze bat. Nik uste dut disko luze bat grabatzen dudanean izaki garrenak e, gisa eta guztora gerilitzen izenean orduan desantzatuko gala hierate batzu ez behintzat. Mhm. E, batean aipatzen da ez, hain transparente, hain biluzik, benetako mm. Jon Basaguren e, ikus dezakegu abestietan? E, hori izan zen, bai, e, ni naiz da, da hori, mhm. eta ez dakit, abestia da oso eta hori gainera bakar bakarrik jotzen nuen hasiera batean e, akustikarekin eta bai sentiarazten zian ez da oso country bueno oso country edo oso country iluna hola ez da Johnny Cashen e, Johnny Cashen musikan pentsatuta konposatuta dago mm-hmm. eta eta pizkan nahi nuen azaleratu hori bilustasun hori edo hiru akorde eta eta hor bakar bakarrik kantatzen eta eta letra ere hortik doa. E, ba, askotan kostatu egiten zaigula edo e, ez musika bakarrik. E, bestela ere jazten garela milaka gauzekin eta o, milaka diferente egiten ditugula eta azkenean e, mozorrotzen ari garela edo gure <laughs> bilustasun hori ez erakusteko e, lanetan edo ibiltzen garela eta eta bueno, gara ba, ba, pixkat kantu horretan biluzik ageri, eta bai, orokorrean, e, hau da barruan neukan, eta hau dira barruan neuzkan hitzak eta musika, denan nirea da, nola bait, edo gehiena mhm. bintzat, eta, ba, bueno, ba, usartu naiz erakustera. Ba, entzun dezagun ni naiz abestia eta zerbait argitzen digun. Kale sakur guztiek ni gambazka dute erraiak agerian itzoil baten truke garraituko dugu jon eta beste abesti bat aipatuko aipatu nahiko nuke Maggie Dixon. Zenbat mm-hmm. pertsona sartu dira Googleen Maggie Dixon zein den jakiteko? Ba, ba, piat, espero dut. <laughs> Tartian ni, esat bai, izut, eh? Oso ondo, oso ondo. Ez, eta oso e, Googleen sartuzkero, bere ala Wikipedia gara maten zetu, eta uh mhm. -huh. enteratu zaitezke <laughs> zein zen Maggie Dixon. Baina, bueno, entzule alper, alper batzuk egon godea tartean, eta nola ezagutu zen, ezagutu zen un Maggie Dixon, zein zen? Ba, Maggie Dixon zen, izan zen, emakume bat Eskozian jaiotakoa, eta, eta bueno, ba, bere ba, behartu zuten eskontzera, bere zenarrarekin edo izan zahar batekin gainera, berak beste bat nahi zuen, eta harrapatu zuten beste gizan horrekin, eta kondenatzen zuten urkara eta urkatik e, bueltan kontratu ziren oraindik bizirik zegoela ez zutela ongi urkatu edo mhm. eta eskoziako garaiko e, legediak ez zuen onartzen pertsona bera bialdiz urkara bialdzea eta beraz ba, ba hori libre geratu zen mai eta pixkat erabili dut irudi hori e, ba bueno ba ez sentimenduak edo bestelako gauzak zehatzen garenak e, urkara bidaltzen edo, baina nahi gabe itzuli egiten direla eta horrelakoetan ba, ba, ez ezin dugula bialdiz eh hiltzen utzi edo bialdiz e, eh, urkara bidali horrelako mm bat eta eta horrekin bizitzen jakin batko dugula. Eta zelana ematen duten e, txukun gordeta dauden oroitzapen horiek bueltatzen dienean? Ba, bai, ba, bai, ba, bai. Bai, bueno, bai. bai, uste dute mundu guztiari gertatu altzaiola, edo gertatu izan zaiola horrelako zerbait, eta letra dekin, ba, ba, identifikatu eta sentitzeko moduan, jende asko dela. Ba, entzun dezagun eta aia identifikazio hori lortzen dugun. Hiltzen saiatu ginen Guztiura Itzuleda Itxutu ninduen Beldur goztia Garaitu du ja Nago muztroa saiatu ginen loturar ez du dira Baztertu eta memoriaren txoko ilun batean Txukun gordean Aipatu dugu izaki gardenaken eh, proiektu desberdinetan zabiltzaten musikariak. Zaudetela, zuzenekoak emateko nola moldatzen zate joan? E, eh, Aziera batean, bueno, e, diskoa atera eta bere ala pare bat kontzertu eman genituen e, denok batera eta orain eh, bakarkari naiz e, disko aurkezten eta txikat ezagutzen ematen, zaizkenean proiektu berri bat da, izen berri bat da, eta ba, bueno, ezagutzen eman barra da poliki-poliki, eta orain bakarka ari naiz, izaki garpena ezala, e, eh, zupe, zupe kondo aipatu duen ezala, singularrean, eta gero, ja, martxoaren batean adibidez, ja, badu, kontzertu bat, denok elkarri duguna, eta espero dut, ba, udaberrian, martxotik aurrera, eta baita udan ere, ba, kontzertu batzuk ematea talde gisa. Zaila da, denon agendak, e, zeratzea denon agendak eh, elkartzea, eta eta aukera izatea denok eh, elkarrekin jotzeko. baina nik uste dut lortuko udaberri eta uda partean, eta eta ja gogotsu eh, taldearekin joteko taldekiek ere noiz benka esaten diate ba a ber noiz hostia ezten garen ja eh, kantu hau egiotzen eh, denok elkarrekin ze egia san oso ondo pasatu izan dugu eta eta hori gogoz a ber a ber zenbat kontzertu emate ditu E, lagun bati aipatu nion, e, zuen taldearen berri eman nion, eta mm -hmm. esan zidan, zuen taldearen kontzertu batera alferri joango nintzela, izaki gardenak ezin direlako ikusi. <laughs> Ez, izaki gardenak ez dira ikusi, gu bai, gu, gu ikusteko aukera badago. Izaki gardenak dira hor tartean gelditzen direnak, ba, gure musika eta, eta e, ikuslegoaren artean gelditzen diren izaki guzti horiek edo vibrazio edo onda horiek, <laughs> fijate mazarete diseinuan ere, ba, bueno, e, e, zirkulo konzentriko da, kera ditugu eta, bueno, ba, pixkat, mm, izan daiteke, beste interpretazio askoren <laughs> artean, ba, paisaki gardenak bidela musika hori, ez? Vibrazio hoiek edo onda hoiek e, eh, zirrarak sortzen dituztenak gurea. Ez dakit pentsatu zuen irudeko betaurreko hoietakoak e, eh, banatzea kontzertuetan edo <laughs> Uf, baina, ez dakit nik, eh, nik ezingo nuke kontzentratu publikoa horlako eta horrekoa jantzita ikusita, eh, gira zen, ez da, ideia hori Bueno, zuk bakarrik eman dituzun kontzertuetako argazkeak e, eh, kuskusean ibili naiz, e, interneten eta eskuragarri daude, eta gehienetan mikrofonoan aurrean olako argi urdin batekin e, mm azaltzen zea, zerbait berezian gatik da, diskuak itxasargiak izena du lako eta itxasargi bat behar dezulako? Hmm. Ba, Bueno, <laughs> e, egia esan, ez, kontua da, bakarka jotzen duzunean, askotan, bueno, e, ona duena edo, eta nik ere hori aproveitzatu nahi nuen, ba, ia edo zein lekutan jo dezakezula, zera, hau txikipo normal batekin, horra gitarra entxufatu eta, eta mikro batean entxufatu eta, eta listo, horrekin eman dezakezu kontzertu, eta horrek eramaten zaitu, ba, leko askotan joa izatera, tabernetan, eta askotan leku horiek ez daude preste edo, ez daude prestatuta zehazki kontzertu bat eh, emateko ez dago estenatokerik, mhm. ez dago fokorik, eta, eta bueno, ba, eman nahi nion, edo, norberaren zatera, ba, pixkat paperean sartzeko, eta, eta behar da horrelako goxotasun puntu bat, eta, eta orduan ba, argiak itzali eta argi hori e, da horrelako e, ba, bueno, bueltaka mikroaren oinean zehar gabien argi bat, eta horrekin bat bizkat ez da naiz papelean, edo edo jendeari ere zerbait eskaintzen dio zu xeagoa, edo eta hori da arrazoia. Bueno, aipatu zurrengo kontzertuak e, noiz dituzu baina bueno, gogoraraziko diegu edo noiz eta non? Ba, e, ba hori zen dana, e, martxoaren batean, zeldara aretoan e, gazte izen, emango dugu kontzertua, hori izaki gardenak izango gara, pluralean, Eta, eta gero, ba, bueno, ekainean adibidez, e, donostiko Victoria Eugenian du kontzertua, ehatze sukarrarekin batera, eta horre denok eh, batera izango gara, eta gogotxu gaude, gainera horrelakoan e, agertoki batean joteko, eta gero bakarka ere baditut batzuk e, lotuta, baina, bueno, horrengoz, e, hoiek aipatu eta eta nahi duenak zer daite, izakigardenak.com webgunean, eta bertan ditu beste data batzuk, eta joango gara e, lotzen edo, ja zehazten joaten garen einean, joango gara hortxe eta jartzen. Hori da. E, Jon, bosta besti bakarrik dira, diskoa beinta berriz entzun nik, eta gehiagoren gosez e, geratzen naiz ezakit. Zuzenekoetan izango dut aukera hori, arrori asetzeko? Bo, bai. <laughs> Eta Eta hi esan bate baino gehiago, esan digo hori, eta nik uste brisela helburua eta eta eta da hola, eta azkenean talde berri bat gara, e, zera, berri bat, eta, bo, ba, bueno, bosta besti e, eh, grabatu, bosta besti horiek gainera taldearen, e, musika, gure musikaren e, eh, bosta diferente izan daitezkela esango nuke, eta eta hori jendea utzi ba, gogoz, ba, lan luzea izango denaren esperoan eta eta bueno eta era berean ba ba bostea bosta beste hauek ba kontzertuak eh, lortzeko eta eta bueno ba jende gehiago rengana heltzeko balio duten eta hori da ideia kontzertuetan jakina ba ba besti berriak edo horrez dauden grabatu ezin izan genituen bestiak jotzen ditugu eta bersioak eta eta bueno kompletu xagoa da kontzertua 11 12 abesti eta eta hori, ba, oberena ikustea. E, dena eskaintzen du beraz, e, izaki gardenakek e, taula gainean? Bai, bai, beste modu batean. Akatun adibidez dena eskaintzea zen zeko izer dituta ateratzea esenatu kipik, eta adrenalina pila bat, eta inkluso testosterona pila <laughs> baina, hau beste modu batean, baina igual-igual ustuta ateratzen daiz. Mm. Bueno, e, dena esan gabe utzi dugu, urrengoan gurean izateko aitzakia edukitzeko joan. Gaurkoz, e, eh, onelaxe utziko dugu eta ez da ez dut e, elkarrizketa gukatu nahi, ba, dena bestia entzun gabe. Joan basaguren eskerrik asko eta urren arte. Zuei, eskerrik asko eta nire arte. sentitzen altzarete nire antzera Itxasoaren aurrean baldin bat zeundete bezala irribarre marrasten zaizu egunero begietan Zutzi olatu see today.